revyer är tidernas söten sånt har man snart blivit van Man skådar den bästa dansösen Och lyss till en högstämd sopran Och allt från Hawaii har blivit akut På banjo blinklang tar aldrig något slut Dag efter dag, natt efter natt Vinter och vår, år efter samma trallen, den samma musik Den samma prallen, den samma publik Man ler åt visans poäng och nynnar visans refräng och livet det går i precis samma spår Dag efter dag, natt efter natt Vinter och vår, år efter år Små flickor är alltid sig lika Och kärlek bedrives som Gäller det älska och svika så är det nog alla ense om. Och runt om på jordklotet yta jag fann att kvinnan hon är alltid precis likadan. Dag efter dag, natt efter natt, vinter och vår, år efter år. Den samma kyssen, precis samma år Var helst du kommer upp på denna jord, ty när en kvinna är kär, den samma den hon svär. Precis samma löften hon alla består Dag efter dag, natt efter natt Vinter och vår, år efter år Små flickorna vid telefonen Är söta och snälla små lamm. De sitta och drömma om månen Och har nu sitt eget program jag ber henne ge mig ett nummer en dag Hon svarar jag ringer och sen väntar jag Dag efter dag, natt efter natt Vinter och vår, år efter år Jag väntar alltid så tålig och blid Jag väntar där en evinnerlig tid Och fast jag aldrig får svar Mitt hopp jag alltid har kvar Jag väntar på svar som aldrig jag får Dag efter dag, natt efter natt vinter och vår, år efter år, dag efter dag, natt efter natt. Vinter och vår, år efter år, den samma trallen, den samma musik, den samma trallen, den samma publik. Man ler om visans poäng och nynnar visans refräng. Och livet det går i precis samma spår Dag efter dag, natt efter natt Vinter och vår, år